الحمد لله الحمد لله الذي فضلنا بشهر رمضان شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا معاشر المسلمين اتقوا الله واطيعوه واعلموا أن شهر رمضان شهر البركات شهر العبادات شهر إجابة الدعوات شهر إقالة العثرات شهر مضاعفة الحسنات شهر لا يعادله سواه من الأوقات فأقبلوا فيه بجد واجتهاد لعلكم تتقون مسلمين رحمكم الله Allah Azza wa Jal selalu mengingatkan kita agar kita senantiasa bertakwa dan patuh kepadanya. Bahkan tidak sedikit Allah menyindir umat manusia ini dengan makhluk-makhluk di sekitar kita. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون Seandainya aku turunkan Al-Quran ini sebagai amanat pada gunung, niscaya engkau lihat Muhammad Gunung itu khusyuk Pecah-pecah Karena takut kepada Allah Gambaran-gambaran dan percontohan itu Kami buat untuk sekalian umat manusia Agar mereka mau berpikir Saudaraku yang berbahagia Imam Ghazali radhiyallahu an berkata pada diri manusia ada nafsu syaitania dan syahwat bahimia jiwa setan adalah bersifat sombong hasut, bangga egois dan kegila-gilaan sampai-sampai tidak kenal dirinya siapa aku dan syahwat bahimia jiwa kebinatangan adalah sifat manusia seperti hobi makan, minum, tidur, seks dan lain-lain. Alhasil yang ada di benahnya hanya harta. Hanya hartawan, yakni harta, tahta dan wanita sehingga gontok-gontokan saling menjatuhkan membabi buta hanya untuk mencapai ambisinya semua itu adalah berkekuatan dahsyat pada diri manusia Imam Busiri radhiyallahu an berkata Mali bi raddi jimahin min ghawayatiha kama yuraddu jimahul khayl bil nujumi siapakah yang sanggup mengekang nafsuku dari berontaknya sebagaimana dapat dikekang kuda-kuda itu dari berontaknya dengan kendali-kendali nafsu dan syahwat hanya dapat ditaklukkan dengan berpuasa berpuasa yang hakiki setelah menjadi lemah maka dapat dicetak menjadi nafsu mutmainnah jiwa yang tenang stabil di jalan Allah dan menjadi syahwat malakiyah syahwat malaikat hobi malaikat yaitu nikmat beribadah di hadapan Tuhannya nya Hingga manusia yang dapat menaklukkan keduanya Dia akan menjadi manusia seutuhnya Iman dan takwa Penuh dengan kasih sayang Solidaritas dan toleransi Untuk itulah Allah Azza wa Jal Menyindir kita sekali lagi Dengan binatang-binatang Yang hanya punya perasaan Tidak punya akal Tidak punya akal akan tetapi mereka serius mujahadah untuk mencapai cita-cita tinggi menjadi makhluk mulia. Ular berpuasa tiga bulan tidak makan, tidak minum. Sampai terkelupas kulitnya. Dia setelah itu menjadi muda lagi. Sehat, prima dan gagah perkasa. Rayap hanya merayap di tanah. Namun tidak mau kalah Dia berpuasa berbulan-bulan Akhirnya menjadi laron Yang bisa terbang di angkasa Setelah itu mereka siap mati Setelah mencapai cita-citanya Kata yang hanya hidup di lumpur Bertapa, tidak makan, tidak minum Tidak tidur Sampai badannya putih tanpa darah akan tetapi akhirnya dia menjadi kelelawar yang terbang dari pohon ke pohon. Tidak mau menjadi makhluk jahat lagi yang selalu memangsa binatang hidup. Tetapi justru dia menikmati buah-buahan manis dan dengan indera penciuman yang sensitif sehingga dapat membedakan buah yang matang dan yang masih mentah. Bahkan ulat makhluk yang paling menjijikkan itu Setelah merasa cukup dewasa Dia juga mujahadah Membuat rumah kepompong Untuk mengubur dirinya Dari makanan, minuman Dan menutup seluruh indranya Akhirnya menjadi kupu-kupu yang indah mempesona Hidup di taman bunga bagaikan surga sebagai lambang kehidupan makmur sejahtera dengan damai, toleransi dan harmonis di sana. Lalu kita pulang kembali ke alam manusia, makhluk yang berakal, yang dimuliakan dan diberi kelebihan banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Melebihi makhluk-makhluk lain. Ternyata penuh dengan kejahatan, perampokan, korupsi, kolusi, narkoba, pemerkosaan, pembunuhan dan kriminal-kriminal yang tak terhitung banyaknya. Tidakkah kita umat manusia itu malu kepada Allah, malu kepada Rasulullah dan tidaklah kita iri kepada binatang-binatang yang hina itu? Ternyata manusia jauh lebih hina daripada mereka semua. Barangkali itulah firman Allah, "Innahu kana zaluman jahula." Memang manusia itu benar-benar makhluk yang sangat zalim, sangat jahil. Kau muslimin rahimakumullah. Para ulama dan para wali mereka lah yang tergugah mengambil pelajaran dari binatang-binatang yang mau mujahadah berpuasa. Betul-betul itu. Mereka mujahadah lahir batin. Hingga mereka akhirnya menjadi manusia super. Lebih mulia daripada malaikat. Jasad mereka di bumi. Namun rahani mereka terbang. Refreshing di alam malakut bincang-bincang dengan Allah dialog dengan para malaikat dan para nabi Imam Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu an berkata sejak 30 tahun lalu Allah selalu bersama aku seandainya dia hilang dariku sekejap saja maka tidak aku anggap diriku sebagai orang Islam demikianlah juga Imam Abu Hasan Al-Mursi radhiyallahu anhu ada orang minta kepada beliau agar mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Karena beliau banyak berjabat tangan dengan orang-orang soleh. Maka beliau bersumpah. Wallahi. Aku hanya gunakan tanganku ini berjabat tangan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula Sultanul Aula Asyik Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Beliau tidak makan makanan yang dihidangkan di hadapannya minuman yang ada di hadapannya kecuali dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Abdul Qadir bihaqqi 'alaika kul bihaqqi 'alaika syrab demi hakku atas muai Abdul Qadir makanlah makanan itu minumlah minuman itu demikianlah mereka yang lain mereka yang jasmani manusia tapi rohani malaikat Itulah diantara hikmah puasa. Semoga kita mendapatkan barakah dan syafaat dari mereka. Semoga kita di penghujung Ramadan ini mendapatkan dan meraih hikmah puasa. Sehingga kita keluar dari Ramadan, dari Ramadan ini bersih batin kita. Seperti baru lahir. Mudah-mudahan tetap kita iman Islam. Bila kita sampai pada ajal mudah-mudahan husnul khatimah mendapat ampunan dari Allah mendapat syafaat dari Rasulullah berkumpul dengan mereka para-para wali dan kekasih Allah A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa inni laghaffarun liman taaba wa aamana wa 'amila shalihan tsumma tadaa بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم رؤوف رحيم اللهم صل وسلم على الحمد لله حمدا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر وما بطن واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا بيعدلون ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر أصحاب النبي أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا تجعل أحد منهم في عنقنا ظلامه ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة المشركين اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها ما بطن عن بلدنا هذا خاصة وأن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر